ho aer he aura pnei praos ho animos duscuros ho tufon cataballei ta dendra ho strobilos cuclas detai pneuma hupogeion e tis dan eie hetera aetia seismon poiei egeirei ho seismos chasmata apergas detai